Batira gaur, astelena dugu eta horren ari da, bueno, ba, kirole maitzei begiradat botako diegu izan ere, azte hontan, ba, euren txapelketetako partiduak jokatu juzte gure herriko kirol taldeek. Areto futbolian, senior maniako gipuzako lehen ligan, gure txokoak, bos eta zuen erenegun bilabonan, egintza egarri tabernaren kontra. Futbolian, Gibuztuako gorengoen mailan, gure txokoak hiru eta bat galdu zuen eren egun lasarten ostadarren zelaian. Miratarrek, babetiko postutatik ezin ateri segitzen dute. Gibuzako juvenien lehen mailako igora fasean berriz, gure txokoak bieta eta hiru galdu zuen eren egun etxean San Pedro Tarraren kontra. Gibuzako kadeten lehen kopan, gure txokoak bat eta utxirabazizion eren egun etxean oi hartzuni. Ibuzako infantilien lehen baian berriz, gure txokoak, ba, iru eta sei dabazizion eren egun etxite kanpo, ondarribia ataldeari. Akitzeko, saski baloian, kadeteen esketan, Tokiona bortzidiak kataldiak, hogeita marreta, hogeita emeletzira bazizion, paz de zigandari atarrabian. Oiek aramezela asteburuko emaitzak bertzalde eta gaurko egunari begira, gaur, e, eh, otxailaren eh, irua dugu, San Blas eguna, eta horren alira ba, abadinon adibidez, besta eguna da. Patria horren alira, erraren dugu, ba, nerea sorondo aizkolariak, Maika Aristegirekin batian, edo Maika Aristegiren kontra, ba emakumezkoen urezka izkola txapleketako kanporaketa jokatuko dula. Zorondo, jazko txapelunak ederkiekin dio txapelakitari. Azteko, itxaso onzalo menderatu zuen eh, lehenbiziko kanporaketan, eta duela bi aste gauza egin zuen irati astondoaren kontra. Batira, eh, San Blas egunaren arira, antolaturiko erikiro jaialdian, gaur eguerdian, ba, bat inoen da sorondo, eramezela, maika aristegi iturendararen kontra. Eta elburua, ba, irugaren garaipena eskuratzia izanen da.